3 հուլիսի 23-ին Արցախում նշվել է Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տաղավար տոնը Վարդավառը եւ Գանձասարի բանական համալիրի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու ոցման 777-ամյակը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը քննարկել են Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Հադրուտ շրջկենտրոնից Արցախի պաշտպանության բանակում ժամկետային զինվորական ծառայության մեկնած զորակոչիկների հերթական խումբը։ Այս էլ 8-րդ անգամ կենքի կոչված մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության ընտանեկան ճամբար ավանդական ծրագիրը։ Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Սեբաստիան Կուրցը կոչ է արել դադարեցնել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները։ Սևանալիջ 2017 շախմատի միջազգային մրցաշարի հաղթողի տիտղոսը նվաճել է Եգիպտոսը ներկայացնող գրոսմայստերը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հայրաքելական եկեղեցին 3 տոնից 5 տաղավարտներից մեկը Վարդավառը կամ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Վարդավառը հետհանուսական ժամանակներից մեզ հասած տոներից է։ Հուլիս ամսին դաշտերում հացահատիկը հավաքելուց հետո տոնախմբություն են կազմակերպում։ Զոհաբերություն անում դաշտերը հովանավորող աստվածներին, իսկ զոհաբերությունը հասկի փնջերն էին ու խրձերը, ինչպես նաև գարեին մորթունջերի ակունքների մոտ աղերսելով աստվածներին դաշտերի համար բավարար ջուր։ Վարդավառի տոնը այլ իմաստ ունի քրիստոնեության ավանդույթներում։ Այս օրը Քրիստոսը Պետրոս, Հակոբ եւ Հովանես առաքյալների հետ բարձրանում է լեռ աղոթելու։ Տապից ու հոգնածությունից երեք հարակյալները քնում են, իսկ աղոտքը շարունակող Քրիստոսի վրա լույս է իջնում։ Նրա դեմքը պայծառանում է, իսկ զգեստը ձյունի նման ջերմակում, այնպես, որ ամբողջ լերը ողողվում է լույսով։ Այդ փայլից արթնանում են առաքյալները եւ ականատես լինում Քրիստոսի պայծառակերպության հրաշքին։ Տոնը երեք մեծ շուկով նշվեց Գանձասարում։ Սուրբ պատարակը մատուցեց Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ close call. Սուրբ Պատարագին Արցախի նախագահ Բակու Սահակյանի գլխավորությամբ ներկային պետական բարձրաստիճան այրեր Հայաստանի ժամանել եւ պատարագի ներկայեր նաեւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Պետք է նշել, որ Գանձասարում 3 սովորականից շատ ավելի հավատավորներ էին հավաքվել։ 3 նշանավոր օրեր նաեւ եկեղեցու տարեգրության առումով։ Գանձասարի եկեղեցին տոնեց իր 777 համյակը։ Այս առիթով եկեղեցու քահանա Սահակ Վարդապետ Չակարյանի նախաձեռն հնարավորությամբ տպվել էին որոշ հյուրներ, գրքեր, Գանձասարի նկարով շապիկներ, որոնք բաժանվեցին հավատավոր ժողովրդին։ Պատարագից հետո մատուցվեց նաև մատաղ։ Օրվա միջոցառումները եզրափակվեցին Մատենադարանի դահլիճում եւ Գանձասարի բակում կայացած համերգային ծրագրերով։ Ելույթ ունեցան Հայաստանի եւ Արցախի համույթներն ու մենակատարները հնչեցին շարականներ ու ժողովրդական երգեր։ aklı sumaklurer. Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը 3 Մարտակերտի շրջանի Վանգյուղում մասնակցել է Գանձասարի վանական համալիրի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու Օծման 777-ամյակի նվիրված Սուրբ Պատարագին եւ տոնական միջոցառումներին։ Արցախի հանրապետությունում բարեգործական մի շարք ծրագրերի իրականացման գործում ունեցած ավանդի համար եւ Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու Օծման 777-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ նախագահ Սահակյանը Արցախի թեմի փոխարաջնորդ Սահակ վարդապետ Շաքարյանին, բարերարներ Վարուժան Բաղրամյանին եւ Արամ Ֆրանկյանին ապարգևատրել է երախտագիտություն մեդալով։ Միջոցառումների ներկայացին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ, ներկայացուցիչներ Հայաստանից եւ Սփյուռքից, հյուրեր արտերկրից։ Այդ մասին մեզ հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հուլիսի 23-ին Արցախում ներկայ է գտնվել Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու ոցման 777-ամյակի նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Նույն նորն առավոտյան Էդվարդ Նալբանդյանին ընդունել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նախագահ Սահակյանն ու նախարար Նալբանդյանը հանգամանալի զրույց են ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղ կարգավորման գործընթացն առաջ մղելու նպատակով համապատասխան պայմանների ստեղծման ուղղությամբ Արցախի, Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համ համանախագահ երկրների կողմից ձեռնարկվող ջանքերի շուրջ։ Այսօր հուլիսի 24-ին հանգուցյալների հիշատակության օր է՝ մեռելոց, սակայն ի տարբերություն վերջին տարիներին ընդունված ավանդույթի այսօր մեռելոցի օրն աշխատանքային է։ Նախորդին հայ առաքելական եկեղեցին նշել է Քրիստոսի պայծառակերպության օրը Վարդավառը։ Հիշեցնենք, որ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու բոլոր 5 տաղավար Սուրբ ծնունդ եւ մկրտություն, Սուրբ հարություն, պայծառակերպություն Վարդավառ, Աստվածածնի վերափոխման տոն, խաչվերած տոներին հաջորդող օրը մեռելոց է։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Այսօր Հադրուց շրջկենտրոնից հանդիսավորությամբ Արցախի պաշտպանության բանակում ժամկետային զինվորական ծառայության ուղարկվեց զորակոչիկների հերթական խումբը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հուլիսի 24-ին կրկին մարտաշատ էր Հադրութի շրջանային զինկոմիսարիատի բակը։ Համարային զորակոչի շրջանակներում նորակոչիկների նոր խումբ է պատրաստվում մեկնելու պարտադիր զինվորական ծառայության։ Նորակոչիկներին ճանապարհելու են եկել ծնողներ, նորակոչիկների հարազատներ, հադրուտ քաղաքի հասարակության ներկայացուցիչներ։ Հադրուտի շրջանի 2017 թվականի ամառային զորակոչի վերջին խումբն է ուղարկվում պաշտպանության բանակ։ Թվով 18 երիտասարդներ կազմոպատրաստ կլարացնեն Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի շարքերը։ Հնչում է երկն ու երաժշտությունը։ Մեկի մեկին բարեմաղթանքներ ու հաջողությունները մաղթում, բարի ծառայության, բարի վերացնուն դեն ցանկանում նորակոչիկները, նորակոչիկների հարազատներն ու ծնողները։ Նորակոչիկների ճանապարհման միտինգը բացեց Հադրութի շրջանի զինկոմիսար Անդրեյ Ներսյանը։ Շնորհավորել նորակոչիկներին բանակի շարքերը համալրելու կապակցությամբ նա նշեց, որ ապրիլյան քարորյա պատերազմը եւ ստեղծված ներկա իրավիճակը մեկ անգամ եւս ապացուցում է, որ դեզանից յուրաքանչյուրը երկու տարվա ծառայության ընթացքում պետք է ունենա ամուր կամք, բարձր կարգապահություն, բարոյական վերհատկանիշներ, լավ պետք է գիտակցի, որ համալրեալ բանակի շարքերը ճշնամու ցանկացած ոչնչություններից պետք է պաշտպանեն հայրենիքը։ Նա նորակոչիկների մեկ անգամ եւս ցանկացա բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ։ Նորակոչիկների ճանապարհման ներկայ էր հաջորդի վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանը, որը եւս շնորհավորեց նորակոչիկներին ցանկացա բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ։ Միաժամանակ նա նշեց, որ նրանք ծառայության են անցնում Արցախի պաշտպանության բանակի այն գնդերում, որոնք անցել են մարտական փառավոր ուղի եւ արդեն 4-րդ դարի ինչ անսասան են պահում հայրենի սահմանները։ Իր սրտի խոսքն ասած զորակոչիկի պապիկ Սլավիկ Ավետիսյանը։ Նաևս ցանկացա բոլոր զորակոչիկներին բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ։ Զորակոչիկների ծնողները լավ են գիտակցում, որ իրենց զավակները համալրելով բանակի շարքերը պատվո կծառային հայրենիքին եւ անսասան կպահեն հայրենի սահմանները։ Սուրբ հարություն եկեղեցում տեղի ունեցավ մոմավառություն, ապա հայրենասիրական երկրորդ երաժշտության ուղեկցությամբ նորակոչիկները ճանապարհեցին քաղաք Ստեփանակերտ, որտեղից եւ ծառայության կանցնեն Արցախի պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասերում։ Այսօր բանակ զորակոչող մեր պատանիները կդառնան հայրենիքի հիմնական իսկական պահպանները, սրբորեն կպահպանեն հայերի եզերքի ամեն մի քիչ հողը։ Մեզ մնում է բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ ցանկանալ նորակոչիկներին։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության ավանդական ծրագրերից ընտանեկան ճամբարը կենքի կոչվեց 8-րդ անգամ։ Երեք ճամբարականներն իրար հրաժեշտ տվեցին Ասկերանի շրջանի Պատարահամայնքի հարակից տարածքում տեղակայված ճամբարում։ Մանրամասները Վարդուի Բաղդասարյանի ռեպորտաժում։ Ընդամենը 3 օր տևած ընտանեկան վրանային ճամբարը նորից պատարայի հարակից տարածք էր բերել հանրապետության բոլոր շրջաններից 17 ընտանիքի։ Ընտանեկան ճամբար 2017 ծրագրով նախատեսված է ընտանեկան արժեքների քարոշչությունը, ընտանեկան հանգստի ակտիվ ձևերի մասսայականացումը, հայրենասիրության եւ քաղաքացիական պատասխանատվության դասյարակությունը, առողջ ապրելակերպի խթանումը։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանի խոսքով ծրագիրը իսկապես մեր ամենահաջողվածներից է, ոչ միայն երիտասարդական քաղաքականության մասով, այլ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ կարելի է մեր հանրապետությունում ամենահաջողված ծրագրերից մեկը համարել։ Երիտասարդ ընտանիքը երիտասարդական պետական քաղաքականության սուբյեկտ է, որն ունի իր կայացման առանձնահատկություններն ու նրբությունները։ Այս համատեքստում ընտանեկան ճամբարն Արցախյան ընտանիքների համախմբման եւ միասնության լրացուցիչ խթան է։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը կարևորում է փաստը հավելելով. Ես երկրորդ տարին եմ մասնակցում եւ արդեն ծանոթ ընտանիքներ էլ ունեմ, որ երկրորդ անգամ եմ մասնակցում, սա խոսում է նպատակասլացության մասին, համառության մասին, որ մենք պատրաստ ենք շարունակել։ Կարծում եմ, որ մեր երկրի իշխանությունները ամեն ինչ պետք է անեն, որ այս ծրագիրը շարունակվի։ Պարտադիր պայման է, որ ճամբարին մասնակից յուրաքանչյուր ընտանիք կազմված լինի 3 հոգուց՝ հայրը, մայրը, 1 երեխա։ Ամեն մի ընտանիք ներկայանում է որպես 1 թիմ, որն ունի անուն, մարզահակուստ բժշկական թույլտվություն։ Ըստ Շուշիի մունք թիմի անդամ Անի Կապլանյանի, Նախ եւ առաջ հանրապետության տարբեր մարզերից գալիս են մարդիկ, այստեղ ծանոթանում են եւ բացի դա ընտանիքներին հնարավորություն է ընձեռվում պարզապես ամառային 3 օրը ջերմ ու անկեղծ մտնոլորտում անցկացնելու համար։ Անին լրացնում է Լենդրոշ Ավակյանը նոր Շահումյանի եղեգնուտ համայնքի եղնիկներ թիմից։ Ծանոթանում ենք այսպիսի շատ լավ ընտանիքների հետ։ Մերձեցումն է մեր հայ ժողովրդի մեջ տարբեր շրջաններից, տարբեր ընտանիքներից եկած այս գեղեցիկ ընտանիքների մտերմությունն է։ Ամենակարևորը ես այստա եմ գնահատում։ Պետության կորիզն ընտանիքն է, ընտանիքի կորիզը երեխան։ Ծնողները պատրաստ են երեխաների համար բոլոր պայմանները ստեղծել, նրանց դաստիարակել գեղարվեստի, պատմության, հայրենասիրության, ռազմարվեստի, զբոսաշրջության, ազգային ավանդական արժեքների, ազատ ժամանցի միջոցով։ Երեխաների համար Լենրո Շավակյանի կարծիքով կարևոր է, որ Նրանք դեռնոր են կյանք մտնում, նրանք էլ են իրար հետ ընկերանում, սայթերով, ադնակլասնիկում իրանք ընկերություններ են տալի, դրուժաներ, պահում են այս կապը եւ հրախուսական է դա ողջունելի է։ Երեխաներն անկաշկանդ տրվում են եւ անձնական նախասիրություններին եւ հատկապես մրցույթների ընթացքում բոլոր ջանքերը ի գործ են դնում, որ เป զի սեփական թիմն անպայման հաղթող ճանաչվի։ Մշակութային մրցույթում երկրորդ անգամ անգերազանցելի արդյունք է ապահովել Թագուհի Ավակյանը եղնիկներ թիմից։ Մրցույթներում ընդհանրապես ուժեղներն են հաղթում։ Ամենահաճելին ինձ նա է, որ այսքան մարդկանց հետ եմ ծանոթանում, այդքան երեխաների։ Իսկ հաղթելն է կարևոր, թե մասնակցելը։ Մասնակցելը իհարկե, որովհետև հաղթում է ուժեղագույնը, իսկ մասնակցում է թեկուզ ամենաթույլը։ Ընտանեկան ճամբարում գործում է մրցավարական հանձնախումբ, որն արդյունքներն ամփոփում եւ հրապարակում է ճամբարի ավարտին։ Իսկ ծրագիրն այեզակիներից է, որը հովանավորվում է եւ պետական եւ առավելապես մասնավոր կառույցների կողմից։ Արատաձերն այս վերաբերմունքը թույլ է տալիս, որ բոլոր ճամբարականները ապարքեվատրվեն պատվոգրերով ու թանկարժեք նվերներով։ Բնականաբար մրցութային առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած թիմերի համար առավել թանկ մրցանակներ էին նախատեսված։ Իսկ առաջին հորիզոնական անվաճած հադրութի շրջանի դրախտիկի համանուն Ալոն թիմը մեկ շաբաթով կմեկնի Կրասնոդարի երկրամաս ծովափում կազմակերպելու ամառային հանգիստը։ Ծրագիրն այսպես է ընդհանրացնում մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարը։ Հենց այդպիսի ընտանիքների շնորհիվ է մեր երկիրը անհաղթ, հենց այդպիսի ընտանիքների շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք ինքնավստահ լինել, հավատալ մեր ուժերին եւ անկախ նրանից թե ով է դուրս գալիս մեր դեմ եւ ինչով է դուրս գալիս, մենք միշտ հաղթանակով ենք պսակելու մեր պայքարը։ Միջազգային լրահոսից բանակային միջազգային խաղերի մրցույթին մասնակցելու համար Ռուսաստանը ժամանել 22 երկրների զինծառայողներ։ Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Եգիպտոսի, Հնդկաստանի, Իրանի, Ղազախստանի, Ղырղստանի, Չինաստանի, Սերբիայի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի ռազմական 13 էշելոններով մրցույթների անցկացման վայրեր են հասցվել տանկային գումարտակ, ռազմաբժշկական էստաֆետա, բանակային հետախուզության գերազանցիկներ, դաշտային խոհանոց։ Երրորդ բանակային միջազգային խաղերը 2017 թվականին կտևեն հուլիսի 29-ից օգոստոսի 12-ը եւ կանցկացվեն Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ադրբեջանի, Ղազախստանի եւ Չինաստանի կկայանի 22 զորավարժարաններում։ Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Սեբաստիան Կուրցը կոչի արել դադարեցնել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները։ Նա Եվրամիությանը Թուրքիայի հետ բանակցություններում մեծագույն վճռականության կոչ է արել։ Ավելին, ես կողմ եմ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունների դադարեցմանը, հայտարարել է նա։ Եվրամիությունը ի վերջո պետք է Թուրքիայի հարցում հստակ դիրքորոշում մշակի։ Անդամակցության վերաբերյալ բանակցությունների փոխարեն պետք է հարևանության հստակ քաղաքականության ձգտել, հայտարարել է նա։ Մարզասերների համար Հուլիսի 22-ին տեղի է ունեցել Սևանա լիճ 2017 շախմատի միջազգային մրցաշարի փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Սևանա լիճ 2017 շախմատի միջազգային մրցաշարի հաղթողի դիտողը նվաճել է Եգիպտոսը ներկայացնող գրոսմայստեր Ամին Բասեմը, ով 9 հնարավորից վաստակել է 6.5 միավոր։ Երկրորդ հորիզոնականը 6 միավորով զբաղեցրել է Մարտին Կրավցիվը, իսկ Թամիր Նաբաթին եզրափակել է լավագույն երյակը։ Հայաստանի մասնակիցներից լավագույն արդյունքը ցույց է տվել Մանուել Պետրոսյան Մարտիրոսյանը, ով 5 միավորով զբաղեցրել է 5-րդ հորիզոնականը։ Պետրոսյանը լրացրել է գրոսմայստերի նորմա, որն արդեն թվով 3-րդն էր Մանուելի համար։ Հայաստանի տղամարդկանց միջև 16 տարեկանների բասկետբոլի հավաքականը Եվրոպայի C դիվիզիոնի առաջնության մեկնարկային խաղում 66-59 հաշվով հաղթեց Ջիբրալթարի հավաքականին։ Հանդիպման ամենաարդյունավետ խաղացող է ճանաչվել Գեորգի Շախնազարովը, ով հաստակել է 28 միավոր։ Հայաստանի ընտրանին հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի Մոլդովայի հավաքականի հետ հուլիսի 25-ին։ Իսկ Ռումինիայի Օրադեյա քաղաքում ավարտվել է բասկետբոլի տղամարդկանց միջև 20 տարեկանների B դիվիզիոնի Եվրոպայի առաջնությունը։ Հայաստանի միջև 20 տարեկաների հավաքականը վերջին խաղում 96-75 հաշվով հաղթել է Իռլանդիայի հավաքականին եւ զբաղեցրել 17-րդ հորիզոնականը։ 17-րդ տեղի համար պայքարում եւս մեկ հանդիպում Հայաստանի ընտրանին անցկացրել էր օրեր առաջ։ Այդ խաղում մեր բասկետբոլիստները կարողացել էին 82-80 հաշվով առավելության հասնել Ադրբեջանի հավաքականի նկատմամբ։ Մինսկում ընթացող ձյուդոյի միջազգային մրցաշարում Հայաստանի հավաքական անդամ Ֆերդինանդ Կարապետյանը նվաճել է բրոնզե մեդալ։ Հայաստանի մյուս երկու ներկայացուցիչներից Շահեն Աբաղյանը պարտվել է առաջին իսկ գոտեմարտում, իսկ Արսեն Ղազարյանը գրավել է 5-րդ տեղը։ Մրցաշարին մասնակցում է 46 երկրի 411 մարզիկ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է ուժգնացում մինչև 20-ից 25 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։